Derrigorrez horreitarazi behar dugu, eskualdea duela laurogeita bost urte, fasiste, karmez eta indarkeriaz hartu zutela, ezin daiteke hau albo batera utzi, izan ere, gaur egungo gizartearen oinarriak eta gaur egungo gizartearen e, zehaztasuna asko, ba, urte horietako ba, indarkeria eta estatu kolpearen ondorio direlako, eta eta askotan baipatzen ba, da e, askotan aipatzen da ere e, ba, gizart, gaur egungo gizarteak ba, bueno, e, nolakoa den ba, alako e, eh, erasoak egon zirelako dela, baina eskualdeari dagokionez, eh, ezin dezakegu dena murriztu esanez, ba, duela lauro bat urte irun errezela, ez eh, horretaz gain aratago joan behar da, hemen bi jabeteko borrokaldiak egon ziren, e, arrantzaleak, mehatzariak, nekazariak, armak hartu zituzten, inolako esperientzierikan gabe, eta guztiz profesionala zen ejerzito bati aurre egiteko gaitasuna izan zuen nahin bat hilabetez, enda garaiatikan ere Franklin Roosevelt presidenteari ere horren berri eman zioten nola zen posible halako erresistentzia izatea ba, pertsona bolondresek eta guzti hori oroitarazi nahi dugu, oroitarazi nahi dugu gizarte zibilaren defentsa hori e, legitimoa zen e, estatuarekiko, legitimoa zen bigarren errepublikarekiko eta baita ere oroitarazi nahi dugu ba, eskualdea bombardatua izan zelai abuztuako geita irutikan irailasieraino egunero Hortaz, e, ba, gaur egungo ez ezagutza hori gainditzeko hainbat ekitaldi antolatu ditugu horietako lehena da. E, historia de nuestras vacaciones del año 1936 liburua e, publikatuko dugula, liburu motza da, mainon, E, guztiz esanguratsua da, delako Ricardo Kuendek mila bedatzen da hogeita amaseian idatzita utzi zuen testigantza. Nortzen Ricardo Kuende? Ricardo Kuende da, irundar bat, Pablo Lombana pues, lagunarekin, herrioxara joan zela, e, joan zela e, oporretan, bertan mendi batzuk e, igotzera, baina azkenan gertatu zena da, estatu kolpearen ondorioz, e, ustaian saiatu zela irunera etortzen, ezioten utzi, eh, hainbat aste ziturenen egon zen, eta azkenean eh, bi guardia zibilek dantxarineara eraman zuten, bertan galdekatua izan zen, eta bertan jakin zuten ba, bere atxiloketaren arrazoia zela e, fasiste, bi fasista atxilotu zituztela irunen eta bi fasista hoiek jasango zituztenak edo e, eginaraziko zizkietela haiei e, beraien atxiloaldian hortaz e, gatibu gatibu gisa izan zituzten kuendeta lonbana ba trukaketa baterako edo ta chantajea ere egiteko eta iruñako atxiloaldia burutu ostean e, zezoikoa da e, atxilotu egin zituztela ere irunera itzul itzuli irungo herriko etxeko goikaldean gaur egun e, udaltaldeen e, ba, buleoak dauden txokoan hori ziega politikoa izan zen esan behar da, politikoak izan ziren ez dauka lotura handirikan E, jazuera militar batean egiten diren atxiloketengatik. Azken finean, Ricardo Kuenderen anaia Fermin Kuende Frente Popularreko kidea zen, gero Tarbeseko e, Tarbeseko enbaixada republikarreko idazkariare izan zen, beraz, e, eragin horretak horregatikan, ba, e, fasistek e, bi gizon hauek e, geldiarazi zituzten, ba e, abantaila hartzeko nahian, bainon e, esan berra dago, ba, bueno, beste pertsona asko bezala agian irungo kontzentrazio esparrutik pasa zirenak edo ba pertsona hauek irungo udaletxan atxilotu zituzten eta Ricardo Kuendek ba, bertan bizitakoak idatzi utzi zituen mm. eta hori aurkeztuko dugu iraiak lauean, Palmera Montero gunean, e, irunen eta gero iraiak bostean ba, eskualdearen matxina da guztiz betetzen den egunean, iraiak bostean, lauro bost urte betetzen direlarik, e, ekitaldian tolatuko dugu, hemen, behobia auzoko zubizarrean, ba, leku esanguratsua da, hemen dikan eundaka pertsona irten zirelako fasismotik iesean, eta horietako asko emakumeak eta aurrak dira, horren adibide dugu Junkal Biolet, behoi bizilaguna, hemen bertan lo egin zuela eh, er, erbestera, erbestera jo aurretik, eta horreitaraziko ditugu pertsona guzti hauek, ama bos mila, hogei mila pertsona artean eh, aipatzen da, e, eh, errefuxatu zirela, baita ere horreitaraziko dugu eskualdean, eskualdeko emakumea, frankismoan eta estatu kolperen ondorio zerrepresadiatu izan dena, bi mila meretzian dagoeneko sortu genuen proiektua, izan zirenak puntu eusguet barnean, bertan eunda da berrogeita emakumeren jasoera gordetzen ditugu, eta azken irurtetako ikerketen bitartez, ba orain, e, beste berreun emakumeren jasoerak e, ezagutu ditugu, horietako bada Mikael Aizpiolea, Las Roseraireko ospitalean hartatu zutena, edota Faustin Arruiz Garzia, galdame sontzian atxilotu ostean, ba fusilatu zuten irundarra.